Ne ondo maut laguntzaile izanen den bat, eh, egun, egunon? Egunon zuide. Zara zure izena? Dione. E, eh, gaur... Dione, eh, gaur laguntzaile izateko izena eman duzu zer egin aduzu zuzen? Be, ez dut, ikusten dut mementuan hemen garela, dien dien beha. Eta Saint Andresen izanen naizela, beste <laughs> ez bakarrik naski, beste frangoikin, pixkat eh, zaintzeko eta diendiak bideratzeko behar duten eh, lekurat. Zer gaitik, e, eh, zurezen eman duzu gaur apialen sortziko e, egun importantea zen zuretzat berdin? Ha, ah, naski baietz. Denentzat beharko litake. Biarrezkoa izan. Oh, ni bakezalea naiz. Bak ez du beti, eh? Baina <laughs> funtsian bai bak naiz, eta bedeziki pentsatzen dutanean presoedi eta edi diren diendiak on beste urtezan pairatzen edienak, ben aski zerbait egin behar dugu denok. Sentitzen duzu, eh, izan dela alkartasun mugimendu bat, laguntzailea hainit zizte gaur parekizu zan bat, Prezeski? Ez dakit oraindik, da, denak ez gira hemen, eta etorriko die oraindik hainitz. Uste dut, eh, jende frango edo gehiena interesatua dela gauz horrekin. Eh, jendeak sentitzek sentitzen dute zerbait egiteko beharra. Eta bako txak bere urratxa emanen du gaur uste dut. Untxan gaurko egunaren eh, helburu e, bada ere gizartea implikatzea eta laguntzele izatez hori lan hori egiten duzu bai, bai, bai. Eta um, uste dut, uh, eh, bako txak, jendean hitzek emanen duela bere urratxa. Uh, eh, pentsatzen ez ditugunak ere behar bada, eta hori pozgarria da. Bo, egun goxoa pasatzeko mentura ere duzu. Bai, <laughs> naski. Zu, Su, izan entzira, baina eh, forma bat da ere laguntza forma bat. Bai, mineske gain izdione. Ara, Kristof, hemen badira, eh, amarnaka laguntzaile plaza, plaza untan, uh, beste lekuko baten uh, entzuteko denbora duguna.